Я вже казав вам про це. Але не думайте, діти, що всі, які посміхаються, погані люди, продажні, боягузи, безвольні, або що вони не розуміють, що роблять. Ні. І воля, і розум, і чесність їхня. Може, й готові не слухатись катів, готові йти на всякі муки ради правди і свободи, може навіть готові смерть прийняти, але не у всіх нервова система слухається їхнього розуму і волі. У більшості теперішніх людей вона не така, як була, наприклад, у стародавнього грецького філософа Епіктета. Він так само, як і ми попав у рабство, тільки не до кремлівських, а до римських завойовників. Рабовласник примушував його відмовлятись від його віри. І коли епіктет не згоджувався, то його мучив, бив, колов, викручував йому руки, ноги, а епіктет тільки попереджав його. Ой, не дуже каліч мене, адже я не буду здатний працювати на тебе. Та той не слухав і одного разу так крутнув ногу філософа що зламав її, а той йому і сказав на це. От бачиш, я ж тобі казав, от ну, і зламав ногу. Та й все. І віри своєї все ж таки не змінив. А ми цього не можемо. Сергій Петрович сумно похитав головою і в задумі поліз рукою в тютюнову кишеню. Вийнявши зараз же руку, він глибоко зітхнув і продовжував. Наша нервова система хворенька, слабенька. Вона від мук здіймає такий лютий крик, таким жахом обгортає волю, мозок і всю істоту мученого, що заглушує всі чесні постанови, усі благородні і горді переконання і пхає до прийняття всякого мерженного злочинства супроти свого сумління, супроти всього свого найдорожчого, найсвятішого. От як з нами трьома братами було. А коли вже раз система піддалась тому жахові і примусила когось піти на таке злочинство, то вона йому вже більше не дасть визволення. Від самої згадки про ті муки вона сповнює все єство людини таким жахом, що губиться всяка воля до опору. Для таких людей немає визволення, хіба що. Сергій Петрович на кілька секунд замовк і тихіше додав, хіба що у самогубстві. Мені доводиться читати емігрантські російські та українські видання. У них деякі дурні називають нас радянських мучників, негідниками, плазунами зрадниками, продажними людьми і таке інше, бо ми працюємо під радянською владою, служимо у завойовників, навіть пишемо книжечки, навіть хвалимо окупантів. О, тим іммігрантам і чужинцям дуже легко так судити нас. А от нехай би прийшли сюди, нехай би спробували тут висловити свої свободолюбні, правдиві, прекрасні погляди. Чого б вони досягли? Та вони навіть півслова не встигли б сказати, як зникли б з лиця землі. Або ж заплазували б, зацілували б ноги Сталіну, захлинулись би від своїх славословій йому. Маруся з усієї сили зітхнула і, немов визволяючись від чогось, з обуренням покрутила головою. Ні, ні, я все ж таки не можу повірити, щоб той Сталін, якого так, який так, ну хай у нас є такі, що його не люблять, але ж його так високо цінять за кордоном, по всьому світі, навіть в Америці. Та я ж пам'ятаю, як Черчилль і Рузвельт називали його весь час на мирних конференціях великим Сталіним, геніальним Сталіним. Хіба ні? Ну, хіба ні? Скажи сам, скажи. Сергій Петрович посміхнувся своїм сумним усміхом на цей крик отчею.